gure gain gelditzen dela mazazpia horren segida. Eta gero badidela, erranen eh, duke, eh, kontratu pribatuan eh, eskunde nasionala kondukten hartzen dituenak, bertze lau, lau aurren segida, egina dena. Horban erran nahi du, gure aurren eunaindako berroita marren laguntza, prekaritate batena dela, eta hori landu beharko dela ondoko urtetan. Hala oidenak ikusiz, be aurtengo beharrak, eh, bera, amaportza eh, berreita ama borza horreik entzat, eh, dire e, eunta oita amazazpi mila eurokoak, oiken laguntzeko. Orduan pentsatzen algin nuen, be urratxak beti antzineat egiten zirela, baina ikusten dugu urtetik urtera, gure egoera ez dela hobetzen ari, eh, urte bat zuzor bekuntza bat izaten dela, eta ondoko urtean berritzegi hilabendu bat. Bai, gure elburua zen, dena lehenik, Almen hau guziak eh, be behar zuten laguntza izatea, eta behar zuten laguntza hori legeak erraten zuen bezala uh, eh, ABS bat izatea. Eta ABS hoiken leburuan lan egiten dugu ere, egin dugu ere, eh, prekaritatetik ezen da bi aldizi e, iru urten zatzeren, be prekaritate hortarik ateratzeko eta kontratu iran kurbati buruz lan egin dugu. Hor ikusten dugu, bon, be, ba, lege aldaketa atiki horrekin, e, be, gure borroka biskat, be, renen genuke, geldia zina edutela, eh, orduan ahoez, ahoez ikusten den gauza, da, e, kontratu privatu batzuak xartzen direla, lengo EBSak xartzen direla, eta bon, orti pasatu behar dela. Orduan, lehenago, uh, sei urten buruan pentsatzen altzen uh, eh, ba, profesionalizatzen buruz, buruz egiten altzela, laguntzailez bat entzat, oa orti urten Baina, bon, hori segitu beharko da, baina horrik ekarri gaituen uh, eh, keska gehiena, da urzea estapenean uh, aldaketo konduten hartu behar zirela, eta kriterioak, uh, empleatzeko kriterioak ez direla beti berdinak.